Een woord van die Heere wat tot die profeet Jeremia gekom het. Dit handel oor die Filisteine, voordat die faroe vir Gaza verover het. So sê die Heere, daar kom vloedwater uit die noorde, dit word een stroom wat oor sy walle stoot, dit stroom oor die land en alles in hom, oor die stad en sy inwoners. Mensen skree, al die inwoners van die land huil wanneer hulle hoor hoe die perdepoote klak, die strijdwaans dreen, die wiele roos. Pas draai nie om om hulle kinders te help nie, hulle hande hang slap. Die dag het gekom waarop al die Filisteine uitgeree word, waarop elkeen wat vrygekom het en vertier is in Sidon kan help, doodgemaak word. Die Heere gaan die Filisteine uitree, die wat nog oor is van allemaal wat van Kafturijland afgekom het. Gassa sal ruil met kaalgeskeerde kop, Askelon sal woordeloos staan, jylle wat nog oor is daar op jylle vlakte, hoe lang gaan hulle jylle van smart blijste kunt sny? Ach, zwaard van die Heere, hoe lang nog voor jy tot rust kom? Gaan terug naar je skede toe, hou op, bedaar toch, maar hoe kan hij tot rust kom als die Heere om die bevel gegee het, om een werk gegee het in Askelon en op die circus?